Daşda bellidir. Ýagşynyň gadryn il bilmez. Ýagşylar daşda bellidir. Möwlam nazar salsa kime, bolajak ýaşda bellidir. Öýde ýatyp etme günä, gol-aýagyň bolar göwä, ile pynhan, haka ägä, asyl adam işde bellidir. Bu dünýäde maldyr görküň, her bir ýere ýeter erkiň, öýünde lap urar her kim, batyr söweşde bellidir. Hinany ýaksaň reň bolar, gyzyly sökseň seň bolar, hemme bedewler deň bolar, bedew çapyşda bellidir. Hoja Seýit salasatly, Pahyrlara delalatly, Hoş tebessüm, mylakatly, Her kim deň duşda bellidir. Magtymguly şowkun güni, Ýagşydyr yslamyň dini, Ýene has gözeliň syny, Göz bilen gaşda bellidir.